Juan Mari Larrarte, egunkaria gizarte zibilaren arrakasta liburu aurkeztuko duzue, ba, besteak beste bai honan, ostiralontan. Juan Mari Torrealda izenak bukatu gabe utzi zuen eh, liburua da, ez, hori da? Alaxe da, bai. Bueno, bera, azkerik urteetan liburu lantzen aditu zen, eta ametu gabe utzi zuen izenen. Gaixotu zenean edo gaixorik eh, zegoenean zer laguntza eskatu zizuen edo nola egin liburu hori segitzeko? Bai, bueno, jomarik eh, liburu honekin azkeneko, bere azkeneko bost urteetan edo ibilizan gutxi gora bera lantzean. Poliki poliki aurreratzen. Eta 2008ko udaberrian, ja da gauza asko aurreratuta zituela, laguntza eskatu zigun, bueno, bea ja indargabe sentitzen zelako. Orduan, berak nahi zuen ordura arte aurreratuta zituen eta idatzi zita zituenak pixkat ordenatzen joatea, esperantzarekin udazkenean ba, bueno, berriro eutxe alizengo ziola, tratamendu berri baten zaizegoenako. Asegin lanean, pues, lehenengo pasarteak eta irakurtzen eta ikusten zertan zeuden osatu beharrak edo nola, eta, bueno, pues, de, eh, txigun denbora eman asko, lan asko aurrera tzeko esan, eta hortik aurrera ba, guk egin behar izan dugu. Berak eh, aldaik hasieratik segitu zuen eh, prozesu osoa egunkariaren sortzailetan izan zen eh, bera eta ez dakit dena dena idatzirik utzi nahi zuen Bai, bueno, Jomarik, bueno, bazuen joera bat, beha historia ikertzalia zen, historia mm-hmm. ez, baina ikertzalia bai bat eta orduan beha joera hundia zuen norabait dena dokumentatu juteko, ez? Eta beha nahi zuen, e, pixkat, garaia hietan gertatutakoak bintzat idatzi zuzik. Bea idazten hasi zanean, hasieran esaten zuen, jo, unkariaren historia idatzi beharko genuke, gero konturatu zen, etzala momentu unkariaren historia idazteko, eta etzala beha persona egokien horretarako, ez bi arrazoiren gatik, bata oso gertu zegoelako indik egunkariaren historia, historia idazteko denbora bat ere behar dalako, eta beste batetik beha, bueno, bertako parte izan orduan mm. berak kontatzen duena nolabait lehenengo persona horretan idazten du. Orduan, Liburu hau egiten nahi zara, e, behak du sarretan, azken, bueno, ilaurretik idatzen zuen sarretan, nolapet, liburu honetan izan duela, gertaerak behintzat kontatuta utzi. Gauzak nola gertatu zian eta nola bizi izan zituen berak. Esaten du, segure eski beste persona batek, edo beste norbetek hartzen baldin badu, agian beste para irakurriko lituzke, edo kontatuko lituzke gauza hauek, baina, bueno, nik gauza hobek horrela bizitun nahi joen, eta hori idatzi tauzineko lituzke, etorkizunean, egunen batean, egunkariaren historia, idazten danean, ba, bueno, ba, horiek ere kontutan ardaitezen. daitezen. Bai, bidea luzea izan dela, baina azkenean lortu dela. Hori da, bai, bai. eta, mm. bueno, ez da, oza, gunkariaren sorrera zaila izan zan, kostazitzei onbede bidea egitea, baina e, egon kortuta eta sedotuta zegoen proiektu bat itxizuten. Ez, mm -hmm. ez dikortizka zegoen proiektu bat, ez orduan, gauza posible direla, nola betxerak usten du, bueno, gunkariaren prozesu osoak. Erran daiteke liburu honekin zor bat kitatua gelditzen dela, Bueno, ez dakit, zorra den, baina, bueno, gu, <laughs> gure aldetik behintzat, jomarik utzi zigunen kargua beteta, beteta mm. uste du guri honekin, eta nik uste jomarik den ilusioa zala, oza, gu behintzat, e, ikustea, eta hori beteta behintzat geratu dala. Ados ba, Juan Mari Larrarte Milesker, eta gombidatuko dugu jendea, ostiralean Baionara urbiltzera, Milesker zuri. Eskerik ez zuei.